gaan saam lees uit Lukas 12. Right. Ons gaan lees Lukas 12 van vers 13 af. So Jesus is nou besig hier om met 'n klomp mense te praat. Hy's besig om hulle te leer soos dit. En dan iemand uit die menigte sê toe vir Jesus. Hy steek sy hand op. Hy sê Jesus, "Meneer, sê asseblief vir my broer, hy moet die erfenis met my deel." Fit broers en susters. Klink dit bekend? Maar mamma, sê vir hom hy moet met my deel. Ja, klink bekend.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 Ons gaan net tot daar lees. So Lukas vertel vir ons 'n storie van 'n ou wat meer wil hê as wat sy broer vir hom wil gee. Nou net om 'n bietjie te verduidelik, ehm um, die oudste seun het altyd alles geërf en hy kon besluit hoeveel hy dan gee of indien enigsins vir sy ander siblings in daai tyd. Ehm um, en die ou sê toe, luister jy maar ek moet lewe, soos geen net vir my meer asseblief. En dit is ook nie vreemd dat hierdie ou met Jesus praat hieroor nie. Ehm um, dit klink so 'n bietjie vreemd want Jesus sê mag. Wie my wie wie dan sê ek moet hierdie uitsorteer? Wie wie my aangestel as regter en deler? Maar is nie vreemd vir hierdie man om na Jesus toe te kom hiermee nie, want mense het baie keer gegaan na die rabbi's toe. Jesus was 'n rabbi. Hy het geleer, hy was 'n geestelike wysgeer. So hy, hulle toe hom kom sit en dan hulle vir hom gesê, "Help ons met hierdie probleem." So dit was nie vreemd dat hulle hy nou met hierdie verskilletjie, ligte verskilletjie tussen hom en sy broer na Jesus toe gaan nie. Maar Jesus kies om nie te doen wat hy vir hom vra om te doen nie. Jesus maak so. Maar hy doen nie net dit nie. Hy maak nie net so en loop weg nie. Hy sê nee, ek gaan nie doen wat jy vir my nou vra om te doen nie. Ek gaan nou vir jou een beter gaan. En dan help Jesus hom om met 'n ander perspektief na sy situasie te kyk. Hy help hom om net sy kop bietjie te draai en van 'n ander hoek af te kyk. Nou wanneer ons gaan kyk, die van julle wat nou nog op hierdie aksie is soos ek, sal nou lekker kan sien wat voor en wat na hierdie teks staan. Ehm um, en dis nogal belangrik in die Bybel veral hierdie hierdie evangelies, want elke evangelie skrywer het 'n boodskap wat hy probeer gee oor iets oor iets oor wie Jesus is. Ons gaan mos nou nooit presies weet wie Jesus is nie. Ongelukkig. Ons is net te klein om die grootheid van God en Jesus en die Heilige Gees heeltemal te kan begryp. Maar die evangelie skrywers gee elkeen vir ons so 'n hoekie van wie Jesus is. En hierdie hoek wat hy nou by hierdie stukkie probeer gee, kan ons nou sien in die stuk voor en na hierdie. Dis amper soos 'n teks toebroodjie wat die evangelie skrywer hier gemaak het. Die teks voor hierdie stuk gaan oor dat jy nie moet skaam wees om te bely dat jy in Jesus glo nie. Dit gaan eintlik oor 'n leefstyl. Wanneer jy mos sê jy glo in iets, dan verander dit hoe jy leef, right? Want anders glo jy mos nie regtig daarin nie. Maak dit sin? So as jy sê jy glo iets, dan gaan jy anders leef. So dis waar hierdie eerste stukkie gaan. Dan sit die storie van die ryk dwaas en dan direk daarna is dit 'n teks wat julle ook baie goed gaan ken. Dis 'n teks wat hulle in die Afrikaanse Bybel noem die sorges van die lewe. Maar dis 'n teks wat gaan oor moenie worry oor hierdie aardse goed nie. God is lief vir jou. God sal vir jou sorg. Dis wat die volgende teks sê. So wanneer ons nou hierdie teks lees van hierdie ou wat lekker bou en lekker aftree, dan moet ons dit lees binne hierdie toebroodjie wat Lukas vir ons gemaak het. So in hierdie teks is dit so duidelik dat hy dat hy met hom praat hier oor sy staf. Maar hy is nie eintlik besig om vir hom sê dis verkeerd om staf bymekaar te maak nie. Dit klink baie keer lees ons hierdie teks en dan dink ons, "Sjoe, ehm um, so mag ek moet ek nou niks hê nie, moet ek nou alles gaan weggee. Nee, dis nie wat Jesus sê nie. Jesus sê iets baie spesifiek daar. Hy sê in vers 15: Pas op en wees op julle hoede vir elke vorm van gierigheid. Want 'n mens is nie afhanklik van sy besittings nie. Nou gierigheid beteken ek wil nog en nog en nog hê. En die belangrike woorde in daai sin is ek ek wil nog en nog en nog hê. Dis wat gierigheid is. En dis waar Jesus praat. Om nog en nog en nog en nog en nog self te wil hê en glad nie buite jouself te kyk nie. Ook nie op na God toe nie. So Jesus is nie besig hier om te sê dis verkeerd om te spaar vir daai Xbox nie. Hy sê nie is verkeerd om te spaar vir jou kind se universiteitsgelde nie. Dis fyn. <laughs> Jesus sê dit gaan oor gierigheid. Dit gaan oor hoeveel wil ek nog hê en hê en hê en hoekom wil ek nog hê en hê en hê. Wat Jesus eintlik vir hierdie man kom vra wat wat vra vir hierdie groter erfporsie. Ehm um, en dit was nou gewoonlik geld en besittings en goederes dan vra Jesus eintlik vir hom wat is vir jou belangrik in jou lewe? Wat is vir jou waardevol in jou lewe? Wat is vir jou valuable? Wat hou jy hier in jou hart? Wat is jou prioriteite in die lewe? So in hierdie gelykenis is Jesus nie besig om hierdie man se rykdom aan te praat nie. Hy sê nie vir hom dat sy plaas nie goed mag dra nie. Dis glad nie wat hy sê nie. Hy's besig om vir hom te sê hoe goed jou plaas dra en hoeveel jy in jou skure het is nie wat die belangrikste in jou lewe moet wees nie. En dis ook nie die goed waarop jy moet vertrou nie. En dan met hierdie storie sê Jesus eintlik, daar aan die einde wanneer hy sê, "Wat as jy vanaand doodgaan? Wat gebeur dan met al hierdie goed? As jy vanaand doodgaan, kan jy in elk geval hierdie goed gebruik nie. Dan sê Jesus eintlik dat al hierdie goed wat jy so bymekaar maak, jy het jouself op jou skouer geklop, well done mens, well done. Tree maar af, hou maar partytjies, dis nou klaar. Jy's great. En dan sê God, weet jy wat hierdie goed beteken eintlik niks nie. Baie geld, groot huis, blink vinnige kar. Dit klink na waardevolle goed op aarde, Dis goed wat wat ons almal dalk al eendag oor gedroom het. Maar dis hierdie goed wat in God se koninkryk 'n verskil maak wanneer ons weg is nie. Eintlik het dit geen waarde nie. Dis soos om na hierdie kafeetjie toe hier agter te gaan en 'n brood te probeer koop met 'n Amerikaanse dollar. Nou Amerikaanse dollar is nou redelik baie deesdae, ehm um, teenoor ons rand, maar hy gaan nie veel beteken by die kafeetjie nie. Hulle gaan vir jou baie snaaks aankyk. Jy het rande dan nodig. En dis wat Jesus sê. Hy sê vir hom kyk net hier van die ander hoek af. Jy fokus hier op die verkeerde goed. Dis nie verkeerd om hierdie goed te hê nie, maar dis nie waar jy moet kyk nie. Jy moet kyk op 'n ander plek. Ons moet kyk na God se koninkryk. Ons moet kyk na wat daar belangrik is, wat vir God belangrik is, nie wat ons nog wil hê en hê en hê nie. Ons moet kyk wat wil God nog hê en hê en hê van ons. Dit is moeilik. In Eugene Peterson se vertaling van die Bybel The Message, baie van julle lees dit dalk, hou ek nogal van hoe hy vers 21 vertaal, dis die laaste vers. Dan sê hy, "That's what happens when you fill your barn with self and not with God." So hy sê dis wat gebeur as jy jou skuur volmaak met jouself dit wat jy wil hê in plaas van met God en wat God wil hê en wat nodig is in God se koninkryk. So eintlik vra hierdie vertaling vir ons om bietjie te dink. Waarvan is ons skure vol? Wat maak ons bymekaar? Maak ons goed bymekaar wat in God se koninkryk iets beteken of maak ons goed bymekaar wat eintlik net vir ons iets beteken? Wanneer ons kyk na die man se woorde, hierdie man in Jesus se gelykenis, dan gebruik hy 5 keer die woord my of myne en jy het gesien dis nie 'n baie lang stukkie nie. 5 keer sê hy my of myne en 7 keer saam met dit sê hy ek. Duidelik is hierso waar Jesus se se belange lê. Hoe hy kyk na hierdie goeters. Die probleem met hierdie man is sy selfsug, sy gierigheid. Sy skuur was net vol vir homself. Nou was hy plek vir God of enigiemand anders nie. Hierdie man het vertrou op sy groot skuur met al sy oes wat hy bymekaar gemaak het in plaas van op God. Want dis wat die volgende deel van die toebroodjie sê, die sorge van die lewe stukkie gaan daaroor om jou vertroue in God te stel. So dit gaan nie daaroor dat jy nie moet worry oor jou kind se universiteitsloopbaan nie. Dit gaan nie daaroor dat jy nie moet worry oor iets wat vir jou lekker is nie. Dis fyn. Maar dit gaan oor gaan jou lewe net oor jouself? Is dit al waarmee jy besig is? Of is jy besig om vir God te vertrou vir die toekoms? Um Rudyard Kipling, hy's 'n baie bekende skrywer. Nou, hy het op 'n stadium 'n klomp mense toegespreek wat graat gevang het en toe sê hy vir hulle, you will go out from here, and very likely you'll make a lot of money. And one day you'll meet someone for whom that means very little. Then you will know how poor you are. So ongelooflike idee wat hy hier gee. Hy sê ons jaag so na hierdie wêreldse goed dat ons later net dit sien dat ons later poor raak in liefde en in God. Die probleem met hierdie man se houding teenoor sy besittings is dat hy nie vir een oomblik vir God dankie gesê het vir wat hy het nie. Hy het nie vir een oomblik opgekyk en gesê, "Here, wat wil U hê moet ek doen met hierdie oes nie?" Dis grait, Here, dankie hiervoor. Wat moet ek doen hiermee? En tog lees ons in Genesis vers 27 en 28 dat nadat God alles geskep het op hemel en aarde, dan sê hy God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, nie as koninkie hier op aarde nie. As beeld van God het hy die mens geskaap, man en vrou. Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê: "Wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit, heers oor die visse in die see, oor die voëls in die lug, oor al die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die aarde kruip." Al hierdie dinge wat ons het, die skepping, ons besittings, ons tyd, alles wat ons het, is eintlik God se. En ons is net aangestel as tydelike bestuurders tot die dag wat ons nie meer is nie. Dis eintlik 'n ongelooflike voorreg wat ons het om aangestel te wees as bestuurders van God se goed om alles te versorg namens die Skepper van alles. Maar baie keer vergeet ons dat hy die eintlike baas is. En dan begin ons skure bou. En ons vergeet om vir God dankie te sê. Um ek het 'n vreeslike oulike ding gelees wat 'n Japaneese prediker gesê het. Ek gaan nie sy naam probeer uitspreek nie. Um want ek mag hom dalk net oneer aandoen, so ek gaan nie. Ek sal dit vir julle wys as julle dit wil sien. Hy sê dat alles wat jy het, moet jy eintlik doop. Nou dit klink nou 'n bietjie snaaks. Ehm, um, maar wat gebeur met ons doop? Jy word gedoop en dan is dit God wat vir jou sê jy's myne. So jy word eintlik geseël as God se eiendom. Dis wat jou doop is. God sê jy's my kind. Dis wat jou doop is. So wat hy sê is doen dit met alles wat jy het. Doen dit met jou kar, doen dit met jou ketel, doen dit met jou toaster, doen dit met jou TV, doop alles wat jy het. Dat jy onthou dis God se. En dan gebruik dit so. Want wanneer ons nie dit doen nie, wanneer ons vergeet dat alles God se is, dis wanneer ons begin skadelik raak vir ander mense, vir onsself, vir ons verhouding met God, vir die omgewing, Maar wanneer ons begin besef dat eintlik niks onsin is nie, raak dit soveel makliker. Raak dit soveel makliker om te luister na God, om God ons prioriteit te maak, om die behoeftes van God se koninkryk eerste te sit. Dis wanneer ons begin kyk met Jesus se perspektief, wanneer ons van 'n ander kant af bietjie kyk na ons goeders. Daar's 'n baie mooi storie wat ek mee wil afsluit en hierdie storie gaan so. Dit sê daar's 'n man, hy het gestap, hy was op pad huis toe na werk en daar was 'n dogtertjie wat gesit en bedel het. Dit was koud. Dis vanaand, dis koud. En hy het net verbygestap. Vinnig stap, niks doen nie, aangestap. Ehm um, en hy kom by sy lekker warm huis en ehm um, kom by sy gesin, hy eet lekker. Maar hy was 'n Christen. So skielik later daai aand toe raak hy kwaad. Hy raak kwaad vir God en hy sê vir God, hy bid vir hy bid. Hy sê vir God, luister hier. As U dan nou 'n God is van liefde, 'n goeie God. Hoekom gebeur dit? Hoekom staan daar klein dogtertjies op die straathoeke en bewe en vra vir kos? Vra vir geld, vra vir iets om hulle aan die lewe. Hoekom gebeur dit? En is asof hy hart en duidelik hoor, hoe God vir hom sê, ek het iets gedoen. Ek het vir jou gemaak. God het iets gedoen aan alles wat hier in die wêreld aan die gang is. vir ons gemaak. Hy het vir ons geseën om verander tot 'n seën te wees, om in te gryp wanneer ongeregtighede gebeur in die wêreld. En daarom is uitreik vir hierdie gemeente belangrik want dit is vir God belangrik. Dit lê op sy hart dat ons nie net in ons eie wêreldjie leef en ons eie skure bou nie, maar dat ons soos wat Lukas 12 vers 31 sê, ons beywer vir die koninkryk. Want dan sal God ook vir ons hierdie goed gee. En hierdie goed beteken nie dat ons nou gaan ryk wees en great great lewens het nie, maar hierdie goed beteken dat wanneer ons onsself in lyn met God se koninkryk sit, dan gaan ons absoluut gelukkig wees met die blessings wat God vir ons gee, want dis al wat ons nodig het. Ons het niks meer nodig nie. Kom ons daag mekaar uit om met hierdie perspektief te begin lewe. Kom ons daag mekaar uit as klein groepe. Jy het almal klein groepe, families, vriendekringe by die huis kom ons daag mekaar uit om met mekaar bietjie te deel. Wat is al hierdie goed waarmee God ons seën? Wat is al hierdie goed waar ons kan dankbaar wees? En as ons sukkel om die goed raak te sien, om mekaar te help, om vir mekaar dan te sê, weet jy wat, kyk hierdie groot goed in jou lewe. En kom ons vul ons skure met God se koninkryk en dit wat vir God belangrik is. Kom ons doop ons staf en ons geld en ons tyd en ons doen wat vir God se koninkryk belangrik is. Kom ons bid saam. Here, ons sê vir U dankie vir die ongelooflik baie seëninge wat U net oor ons uitstort. Here, ons sê dankie vir omgee van ander mense en Here, sommer net dat dat ons eintlik meer het as wat ons nodig het. Here, dis 'n moeilike ding om vir U te vra wat om te doen met ons staf, want Here, ons wil soms <laughs> nie die antwoord hê nie. Maar Here, ek ek bid vanaand vir braafheid. Ek bid dat elkeen van ons wat hier sit sal braaf wees en na U toe sal kyk en sal sê, Here, wat wil U hê moet ek doen met al hierdie goed waarmee U my geseën het? my staf, my tyd. Wat kan ek doen vir u koninkryk? Here, ek vra dat ons sal gefokus raak op u koninkryk, op u hart, op ander mense vir wie u lief is. Here, ek vra dat dat uitreik nie net in hierdie vakansie sal bly nie, Here, maar dat ons 'n lewe van uitreik sal begin leef, 'n lewe wat u koninkryk bou, 'n lewe waar u alle eer kry. Here, dankie vir die voorreg dat U ons gebruik as U bestuurders van alles op aarde. Here, dis U goed. Maar U kies ons en U sê vir ons, ek vertrou vir julle. Here, help ons om om dit te doen na U wil. Here, help ons om te luister na U hartklop en in lyn te kom daarmee. the battle, my anchor forever.